Camila Azevedo, tá foda, hein, meu parceiro? Marconi, ele pra dentes, Pantanal o 17. Tá barulhando os quatro cantos da cidade? <laughs> Marconi, ele pra dentes, Pantanal o 17. Joga pros moleque, joga, joga pros moleque. Joga a xereca que chama os menorzinhos de chefe. Joga pros moleque, joga, joga pros moleque ali pra Tiradentes, Pantanal ou 17 Joga a xereca e chama os vilão de chefe Esse beat é foda, espalhou já nas favelas Faz essas malandras fuder dentro da favela Faz essas piranha fuder dentro da favela uísque pra elas, dá uísque pra elas. Dá o verdinho da sorte pra fuder com nós a Vera. Dá o verdinho da sorte pra fuder com nós a Vera. Dá uísque pra elas, dá uísque pra elas. Dá o verdinho da sorte pra fuder com nós a Vera. Olá brisado, o narguilho baseado. De repente, mente encostou ela do meu lado. Plante de maçã, essência de mel. Dá os dois e. Dá uns dois e senta. Senta, senta. Dá os dois e senta. Senta, senta. Vai piranha, vai. Gorila Azevedo, manda pra elas, porra. Aê Murilo Azevedo, tá foda hein meu parceiro Marconi ele pra dentes, Pantanal o 17 Tá barulhando os quatro cantos da cidade, <laughs> haha Marconi ele pra tirar dentes, Pantanal o 17 Joga pros moleque, joga, joga pros moleque Joga a cheira que chama os menorzinhos de chefe Joga pros moleque, joga, joga pros moleque Marconi ele pra tirar dentes, Pantanal o 17 Joga a cheira que chama os vilão de chefe esse beat é foda, espalhou já nas favelas. Faz essas malandras fuder dentro da favela ela. Faz essas piranha fuder dentro da favela. Dá uísque pra elas, dá uísque pra elas. Dá o verdinho da sorte pra fuder com nós a vera. Dá o verdinho da sorte pra fuder com nós a vera. Dá uísque pra elas, dá uísque pra elas. Dá o verdinho da sorte pra fuder com nós a vera. Olá. Brisar, tipo, o narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Plante de maçã, essência de mãe Dá uns dois e... <sniffs> Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Vai piranha, vai